Amics, amigues, què tal, com esteu? In Session 2010 46, avui és l'últim programa de la temporada. La veritat és que ja ho hem fet tot, avui serà un programa doncs, eh, molt tranquil, avui li posem calma, igual com si es tractés de, de final de curs a, eh, a classe, no? Has fet els exàmens, ho has fet tot, i l'últim dia doncs, el dediques per eh, xerrar amb els, teus, amb els teus companys de classe, per parlar amb el professor, per doncs, una mica tranquil, no? I avui és el que farem. Avui parlarem amb els nostres oients, parlarem amb els nostres col·laboradors, per cert, eh, Dream Guardians no serà possible perquè encara el tenim de viatge. Eh, Ferrés estava de viatge 16, no me'n recordo on ens va dir, ara està a Holanda, o sigui que no serà possible parlar amb ell des d'aquí doncs, que, que passi unes molt bones vacances. Doncs això, parlarem amb els nostres oients, parlarem amb gent relacionada amb l'Incession, parlarem una mica doncs, amb, amb tota la nostra família. Soc DJ Barbes i comença de nou, ja per última vegada aquesta temporada, el magazín Dents dels Països Catalans. Comencem o què? Vinga! Vinga! Barbas, posa mala la Estem espacial nube especial 9 aniversari de l'Incession i crec que hem de començar amb un dels nostres col·laboradors que des fa quasi dos años, casi ya dos años, que está con nosotros. Es el presentador de un programa muy importante en toda España, es DJ José, con su Top Dance. Los saludamos. José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigo Borbas. ¿Cómo estás, compañero? Pues muy bien, y además veo que de fondo tienes muy buena base musical, como es lo nuevo de DJ Bobo. Sí, una de tus eh, recomendaciones, si mal no me equivoco, ¿no? También. Sí, sí, creo que lo pinchamos hace ya algunos meses, ¿no? Oye, que me alegro mucho de hablar contigo en este día tan especial, José, eh, que por cierto, que me están diciendo que tu programa cada vez funciona mejor, eh, tío. Bueno, ahí andamos, peleando poco a poco, intentando hacer las cosas eh, mejor cada semana, mejores colaboraciones, a la cual eh, se une evidentemente la tuya desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, intentando también que se vayan emitiendo en varias emisoras. Sí, señor. ¿En cuántas estás emitiendo, José? Pues mira, eh, si te digo la verdad... Más o menos. El, el total de total no lo sé, pero andamos oficialmente por unas 20, más o menos. Unas 20, sí, señor. Muy bien, José. Eh, y es importante esto, colaboración de, de en Top Dance y lo mismo, eh, como siempre ya desde, bueno, casi casi hará ya eh, dos años, ¿eh, José? Yo he perdido la cuenta ya. Sí, sí. que por cierto, un año pasa rapidísimo, ¿eh? Parecía ayer que empezábamos de nuevo y ya, mm, ya volvemos al verano, tío. Ya estamos metidos en el verano, en la época estival, en la que supongo que tú no pares y un servidor tampoco para, porque hace poquito he empezado a pinchar en una conocida terraza musical aquí en Cantabria, en una zona costera. Y, bueno, ahí estamos. O sea que tú tampoco vas a parar, ¿no? En verano ah, parece que, bueno, que son vacaciones, pero de vacaciones nada, ¿no, tío? Hombre, vacaciones para, para mucha gente sí, pero para otros y sobre todo para los que nos dedicamos un poco a esto, de, las cabinas, el verano es un tanto un poquito duro. Sí, sí, eh, exacto. Volviendo al tema musical, José, te pregunto, eh, ¿qué valoración eh, le haces a, todo este tiempo, a toda esta evolución de la música dance durante este año? Bueno, pues no sé cómo lo habrás visto tú, pero mm, mm, a mí bajo mi opinión, ha sido un, año bastante flojo en lo que a música de baile se refiere. Te estoy hablando más que nada respecto al, al estilo que yo llevo en nuestro programa de radio, el programa que hacemos tanto José Lewis como un servidor. Que después vamos a hablar con él, ¿eh, José? Después, que después hablamos con José Lewis. Ah, que luego hablas con él. Sí, sí, señor. Después hablamos con él. <laughs> se pondrá rojo y todo. claro que sí. <laughs> Pues eso, lo que te decía, que yo a, mi entender lo he visto un tanto flojo este año, el, sobre todo el tema del estilo hands up. Sí, sí, correcto. Eh, eh, podríamos decir que están haciendo un nuevo dance, ¿no? Quizá. ¿O cómo lo ahora mismo, ahora mismo lo que se lleva mucho es el estilo dance pop, estilo Lady Gaga, Exacto. Cosas así, ¿Qué es lo que más se lleva ahora mismo en, lo que es a tema de discobares, bares, eh, tema de discoteca también, así en plan comercial. Sí, sí, la música dance quizá más... Eh, más eh, baja de BPMs, más comercial, más, más para escuchar mm, por casa, ¿no? Eso es, quizás pues lo que se suele pinchar más en radio fórmula, en radio normal, vamos. Sí, sí. Oye, José, pues eh, no sé, si quieres comentar alguna cosa más, pues adelante, tío. Pues mira, ya que me das da la oportunidad, eh, recordar a todos tus oyentes, a los oyentes de InSession, donde pueden escuchar nuestro programa, incluso se lo pueden descargar. Adelante, tío. <laughs> que es en nuestro canal Facebook oficial. Nos pueden buscar por eh, Top Dance FM, todo ello separado, Top Dance FM, y también en una página web, bueno, en un par de ellas que conoces tú muy bien, que es www.demusiccore.com, com y el amigo dieflu.com también. Otro compañero de la casa. Sí, muy mm. cercano además. Que lo eh, tienes muy cerca por ahí. Bueno, cerca, sí, más o <laughs> menos. sí, sí. hombre, más, más yo de él que tú de él. <laughs> sí, bueno, yo estoy bastante lejos. <laughs> Muy bien, José. Recorda, recordemos a, la y y José, colaborando con nosotros cada mes con su sección eh, top Dance con sus recomendaciones. Oye José, pues ya que estamos, eh, me gustaría pues que me recomendaras la canción para ti, la canción del año. ¿Cuál ha sido eh, de todas las que has pinchado, de, todos los temas que, que han habido este año? ¿Con cuál te quedarías? Bueno, pues yo te voy a recomendar especialmente un tema de un grupo alemán que habéis tenido hace muy pocos días o semanas por ahí, por la zona de Cataluña. No me concretamente, digas. Concretamente en la sala Millennium. Una sala que me gusta a mí mucho y que a ver si tengo suerte y puedo regresar por allí en algún que otro mes. Sí, sí. Estamos hablando eh, de... Eh, los Italo Brothers, los alemanes Italo Brothers. Ahí me tocas, ¿eh? Con los Italo Brothers. <laughs> Ya sabes que son uno de, mis preferidos. Eh, bueno, tema nuevo que sacan, tema que pinchamos aquí. Y, me imagino también tú, ¿eh? suerte de verlos en directo. Sí. Yo eh, todavía no. Festival, José, te lo perdiste. <laughs> Mira que me dijeron, oye, tío, acércate hasta aquí, acércate, que te vas a, que no te va, puedes perder esto y tal. Digo, es que no puedo. Sí, sí, no, no, es que te cae lejos, José. Cantabria, Aquí, bueno, Cataluña, pues... Muy bien, pues eh, nos vamos a despedir con este, eh, por cierto, ¿cuál? El, eh, el The Underground. Sí, sí, señor. Un tema bastante potente y además, eh, pues un tema que ayuda a eso de levantar los brazos y esas cosas. Sí, es un tema mm, fácil, ¿no? Un tema fácil para la pista. <laughs> Me refiero a que, claro, tú lo pinchas y, el público te vota y no para. Es un tema facilón, sí. Sí, señor. José, pues descansa mucho, mm, lo que puedas. eso de es un descansar, decir. ya sabes que en verano para nosotros es un tanto complicado, pero bueno. Es un decir, porque en septiembre te, te quiero de vuelta, ¿eh? Bueno, si me permites, quería desear a, los oyentes tuyos pues que pasen un verano bastante agradable, bastante positivo en lo que la fiesta se refiere. Y bueno, nada más. José, cuídate mucho que en nada volvemos a, hablar. Nada, septiembre está ahí, eh, a la vuelta de esquina, o sea que... Un abrazo. Venga, tío, hasta luego. Adiós. jump, move it on. move it on. Sincerament, jo crec que he de dir que aquest tema ni nosaltres ens esperàvem que arribaria a on t'ha arribat. Des del primer dia que el vam punxar, doncs, eh, que pensàvem que era bo, que funcionaria, però, sincerament, mai havíem arribat a creure que funcionaria tant i tant. I ens sentim, ens sentim en part doncs, eh, culpables de que aquest tema hagi funcionat aquí a, aquí a Espanya. Sí senyor, són els Italo Brothers, una formació que jo aconsello que si mai teniu l'oportunitat d'anar-los a veure, hi ja aneu, perquè és festival assegurat. Eh, a Millennium et puc dir que els 30 minuts que van actuar aquesta gent, els 30 minuts que la gent votava, votava i votava. Aquí tenies un temazo, temazo, temazo. És l'Estem on the Ground, un dels temes que més ens heu demanat aquesta temporada una bomba dels Italo Brothers. Fes que els subwoofers tremolin. Incession. Un aniversari sense representació de moguda no és un aniversari, a part doncs, nosaltres, eh, a part de nosaltres, ells també fan anys i ho han celebrat a la discoteca Millennium. Els volem felicitar. Sac, què tal, com estàs? Hola, molt bé, Barbas, la veritat és que estic molt bé. Bueno, una mica fònic, però en plena... De tant cridar, no? Sí, de tant cridar. L'estiu té aquestes coses, que estàs aquí cridant cabina per aquí, cabina per allà i acabes una mica destrossat, però, però bueno, estic bé mentalment encara. Molt bé, què tal va anar l'aniversari a la discoteca Millennium? Bueno, un dels motius pels quals estic afònic és aquest. <laughs> festival, no? Sí, sí, increïble, com sempre. Millennium i Moguda, quan s'ajunten ja saps tu que normalment, si no passa res raro, doncs eh, sol fer un festival. Perquè, bueno, ja s'han ajuntat diverses vegades a eh, aquesta temporada i, de fet, un dels motius de... Bueno, hem dedicat un programa al Moguda Dance Festival, no? Eh, tindrem, sí, sí, tindrem nou festival, no? Suposo, l'any que ve. Home, suposo que sí. Aviam, hi ha molts números perquè tal com va anar, doncs, el més normal és que es repeteixi, però bueno, mai se sap. Escol... Mai se sap, no m'agrada dir tampoc segur 100%, però posa-li un 98%. Vale. A nivell eh, musical, a nivell de festes, a nivell de moguda en global, eh, quina valoració faries d'aquesta temporada? Doncs bé, és una temporada bona, que ve, d'una sèrie de temporades que també estan, estan anant molt bé uh mhm. -huh. i, i jo crec que estem en un moment en què, en què estem consolidant no, el producte perquè ja hem passat l'etapa de, de la infància, de l'adolescència, jo crec que estem, estem en l'etapa adulta del que és el producte moguda i a partir d'aquí ens intentarem seguir mantenint i, i buscant noves fórmules per, per seguir creixent perquè bueno, jo crec que és el que s'ha de fer tot i això, el que és el, el producte moguda com el coneix la gent aquí el continuarem mantinguent. Perfecte, i a més doncs, hem viscut una etapa una mica mm, també d'expansió, de, no?, amb el tema cantat en castellà per la Xana, Esta és mi fiesta. Exacte, en aquest sentit doncs, és una mica el que t'he explicat i ara, ara farem el nou també en castellà, el nou en català i anar, anar, i anar treballant. Es... Sí, bueno, la qüestió és fer el temps. <laughs> Escolta'm, Sac, doncs que vagi molt bé l'estiu, que suposo vale. que... Suposo que el dedicaràs a, a seguir treballant, no? ser a seguir treballant i, i a fer-te alguna visita. Per cert, Barbas. Digue'm. Em trec el barret davant de l'incession perquè ho anys, tio, no es fan cada dia i a part, després d'una trajectòria com la teva, poder dir que, que, has, que has celebrat el novè aniversari amb aquesta, amb aquesta salut de ferro que té l'incession, home, per estar content, no?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 Avui anem a parlar amb un d'ells perquè ell també ens segueix. És Jos Extrem, José Lewis. Hola, Barbas, què tal? Com estàs? Molt bé, i tu quin, què? Quin nom t'hi posem? Perquè en tens tant, José Lewis, Jos Extrem... Bueno Ara mateix, eh, José Lewis. Joseph Trent ja va passar a la història. Molt bé, tio. Tu ets un dels col·laboradors del, del programa del Top Dance, que Correcte. cada setmana doncs, va portant la, el seu granito de arena, no?, amb música nova. Doncs sí, la veritat és que porto eh, un temps ja amb el José. Sí. I bueno, de moment no, no es va gent malament i bueno, el José va confiar en mi i tal, i bueno, jo intentant posar el meu granet d'arena. Sí senyor, perquè com tu fas, tio? Uh, tema, temazo que surt nou, temazo que tens tu, eh, tio? Doncs diguem que m'agrada molt això des de ja fa molt de temps, com ja sabeu. Sí, sí. I bueno, anem fent, anem fent cosets Molt bé, Jos. I tot que sigui per la música dents, doncs bueno, sempre està bé. Perfecte, Jos. Eh, escolta'm, eh, ja. bueno, ja anem acabant perquè avui tindrem unes quantes trucades més. Eh, competència, eh? Que ets, ets la competència, tio. No, no, això ho en <laughs> que, conya, home. Que això sempre, sempre ve... deixam explicar a l'audiència, perquè eh, sempre que ens trobem o pel Millennium o per on sigui, sempre em diu, no, tio, que tu i jo no som competència, que hi ha d'haver-hi bon rotllo, hi ha tot el bon rotllo del món, sí senyor Jos. Està clar. Escolta'm, eh, cuida't moltíssim, Igualment, i, i felicitar-te per el teu cumple. Gràcies, maco. 9 anys de programa, gràcies per voler participar en aquest especial 9 aniversari i, per, per cert, el, el Top Dance quants en porta? Uns quants, no, també? Sí, porta 3 o 4 anys ja. 3 o 4 anys ja, el sí. El que passa és que jo és el primer any que estic uh mhm. -huh. i, bueno, a veure si som molts més. Igual Va. que tu, a veure si tens molts més programes i et va molt millor. Com a mínim... Bueno, els... millor, molt millor no, igual o millor. Igual o millor. És un programa que el tens de puta mare, tio. Merci, malparit. Uh, als 10 eh? anys arribem segur, això ja t'ho dic. Això esperarem, home. Escolta, t'acomiado amb un tema que sé que t'agrada, que tinc per aquí preparat, que és el nou de Dance Nation. És una de les eh, teves també recomanacions en el Top Dance i que alguna eh. vegada hem punxat aquí i que doncs avui volem mm, dedicar-te-la a tu, company. Home, és un tema bon, això, eh, l'Arbaf? Que, <laughs> que, per cert, eh, Jos, eh, a veure si col·laborem amb, amb l'Incessió en algun dia, eh? A veure si algun dia puc trucar i podem fer alguna col·laboració en directe. Això espero, Barba. Una abraçada, maco. Ateixo amb el Dance Nation. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Funcionan DJ Barbas. Ell és José Lewis, tot i que el coneixem molt més com a Joss Extrem, Joss Guy Extrem, que per fi li posem veu en aquest novè aniversari de l'Incession. Això és el nou de Dance Nation, una de les seves cançons preferides que et portem en format remescla. Remix de Manox d'aquest temazo que es diu Great Divide, el nou de Dance Nation. Novè aniversari Incession, sí senyor! Sí senyor! fes que els subwoofers tremolin. Incession! It's alright, you're ready for the night of your life. Stars will shine so bright, they say we're dancing the stress away. Hey, hey. This beat gets underneath your feet right now. Together we will meet. This place will blow your mind away. Hey, Ell és un dels nostres fans més incondicionals, és una d'aquelles persones que sempre agraeixes tenir al teu costat, és l'Albert Fabregat, que ha volgut estar amb nosaltres una estona aquí a l'Incession i que saludem ara mateix. Albert, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Què t'expliques, tio? Doncs mira, aquí una tarda d'estiu una mica apagada, però bueno, sempre escoltant Incession. Sí senyor, eh, s'ha acabat ja la temporada, eh, tio? sí, llàstima, llàstima, però bueno. Però res, ja toca una mica unes vacancetes i res, que setembre d'aquí un mes eh, passa volant, eh? i a tornar-hi. Ah, exacte, escolta, de fons aquest eh, tema que jo crec que, que t'ha marcat a tu, eh? el Welcome no, to the Club de, del Manian. Oh, I tant, i tant, aquesta, i tal, però que estem underground, totes aquestes. Sí, sí. Unes cançons que han, que han sortit d'aquí, de fet. Mm, hem estat els primers que hem punxat aquestes cançons i que de mica a mica s'han anat propagant eh, a eh, altres llocs. Perfecte. Uh, escolta'm, Albert, mm, pregunta, uh, què és el que més t'agrada de, de l'Incession o amb què et quedes de, de tota la temporada? Sobretot jo em quedaria amb totes les cançons que s'ha portat a molta gent i uh mhm. -huh. fet conèixer. Ficulant trobo que és un bon apartat eh, dins de la i a continuar així i endavant perquè tu trobes a faltar alguna cosa, eh, tens alguna suggerència per la temporada que ve, ja que encara no hem pogut preparar res i allò que quan quedi ja poquet per arribar a setembre o estiguem, eh, estiguem a principis de setembre doncs intentarem doncs, eh, trobar coses noves. Eh, tens alguna suggerència? Suggerència més aviat no, jo diria continuar tal com ho esteu uh mhm. -huh. fent ara, que ja ho esteu fent molt bé i, i endavant, i ànims. Perfecte, Albert. Escolta'm, eh, una temporada en el que hem tingut de tot, hem tingut doncs, moltes col·laboracions, moltes entrevistes. Eh, per cert, en quina entrevista et quedaries? Jo, bàsicament, sou partidari de totes. Totes, de totes aporten eh? alguna cosa i eh, són bones. Has quedat molt diplomàtic. Eh, que hem tingut també una festa Incession a, a Millennium, no? amb la que hi vas assistir. Sí, exacte. Què, què, què ens pots dir d'aquella festa? Com, com la vas viure? Home, intensament. Era un record perquè hi eres tu, totes les cançons bones van sonar i no sé, uh mhm. -huh. una nit especial va ser. Molt bé, tio Albert, doncs eh, res, no sé si vols comentar alguna cosa més. Res, doncs donar un, una salutació a tots els meus amics, els perduts i la meva nòvia que l'estimo molt. Eh, els pots anomenar, eh? Vale, Pere, Vinga, va, Pere, prepara la llista. Vale, en Pere Danés, en Marc Carreras, en Marc Céspedes i l'Eduard Massé i la meva nòvia, l'Anna Bagó. Perquè tu des de quan fa que ens escoltes, Albert? Jo... I, i per qui ens escoltes? Em sembla que us vaig descobrir a través del Facebook. Sí? Vaig descarregar-me un dia una programació i em va encantar i a partir d'així cada setmana, amb l'actualització teva, doncs cada setmana. Perfecte, crac. Uh, res, que vagi molt bé, que per cert, a l'estiu què? Vacances? Vacancetes? Sí, de moment ara vacances, i el mes d'agost ja a treballar. Perfecte, doncs uh, a treballar el mes d'agost i, i se'n tornem-hi d'aquí res. Molt Company, bé. una forta abraçada, moltes gràcies per tot i ens veiem. Igualment. Adeu, maco. She's taking her time, making up the reasons to justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs her bags for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she'll say to him, She's saying, I would fly. Aquest és el tema de la Liz Kay, es diu To the Moon and Back. De seguida t'hi posem a Jordi MB amb el seu Feel the Passion, un tema que tenim en exclusiva i que te'l presentem abans que ningú. De seguida també entrevista amb en Pells, que doncs, ens parlarà del seu tema Fantasia d'amor i coneixerem una mica més la seva persona i encararem doncs, aquesta recta final de la temporada. 9 anys d'Incession, sí senyor, déu nhi eh? Doncs vinga, anem a fer-lo sonar, que si no ens mata, però a part de que ens mataria, és un tema molt bo i, evidentment, l'hem de punxar al Feel the Passion de Jordi M.B. Feel the passion, feel the pack, feel, the pack, feel the pack, feel, the pack, feel the pack, feel, the pack, feel the pack, feel feel the pack, feel, the pack, feel, the pack, feel, the pack, feel, feel the passion. session amb DJ Barbas. fire when your lips touch mine. Feel the passion. Incession, el magazine dens dels països catalans. the passion. Doncs aquí el tens, és el fil de passion de Jordi MB i aprofitem per anunciar-te el nostre email, que és info.incession.es per si eh, avui, evidentment, ja ja no es pot, però per si vols tenir alguna suggerència per la temporada que ve, si vols eh, començar a demanar cançons, qualsevol cosa que ens vulguis comentar, ens envies un email a info.incession.es.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 I ara mateix en aquest novè aniversari una de les icones de l'Incession aquesta temporada i és que ha donat molt que parlar al nostre amic Campells. El saludem des del telèfon. Què passa, tio? Hola, Barbas, què tal? Ah, em visca el dents, eh? Visca el dents. Que tu ets tu ets d'aquells que, que estima el dents i que el porta al cor des de fa molt de temps, eh? L'estimo des de que l'escolto, des del Remember, des dels 90, que porto escoltant dents i cada cop m'agrada més. Déu-n'hi-do. Uh, escolta'm, uh, Pells, tu ets dels que ha volgut parlar amb nosaltres en aquest final de temporada, eh, tot i que no sé quin tenia més perquè eh, ens portes tot un temazo que ja vam punxar fa dues setmanes i que es diu Fantasia d'amor. Fantasia d'amor, així es diu el, el, el tema, i bueno, és un tema una mica doncs, d'estiu, no? un tema veraniego, per així dir-ho. Sí, sí, sí. I és un tema molta canya, també, no? És un tema en el que has intentat doncs, doncs buscar l'enganxi, no? És eh, amb el OEO, amb el nananà... Sí, sí, sí, sí, sí exacte, és, és Millennium, és, és Millennium és, Style. És, és, és un èxito seguro, no? <laughs> Assegurado. Dius Millennium Style, tot i que també apostes per Europa, no? Per què, això? Sí, perquè en Espanya el dens no està gaire, diguem-ne... Valorat, sí. no? Sí, sí. sí no, no està gaire valorat el, el dens aquí. Aquí s'aposta més per al, per al house i ara pues, a l'electro, no? I veiem doncs, que Àustria, aquests països del, d'Alemanya i Anglaterra i a l'est doncs aposta bastant per al dents i hem preferit doncs centrar-nos en aquesta zona. Exacte. No li has, podem fer mal. Li has, vist, li has vist més sortida i creus doncs que, que pot fer més, sí, més mal per allà. Aquí segur, sí, sí, i tant. Escolta'm, fa molt que punxes, no, tu, tio, pells? Sí, 5 anys, més o menys. 5 anys. Uh, quan comença tot això? Bueno, comença quan em compro uns plats. Sí, com, com tots, vaja, com tots. Com, <laughs> com tots. Comencem a fer el tonto comencem a cagar-la i comencem, ens comença a agradar el tema, no? Fins, Però... fins al dia que tot surt bé i que comencen a, so a, a sortir unes sessions guapes, no? Exacte, vaig, eh? vaig gravant, els poso el cotxe, dic, ostres, ara sona bé, ara sona malament... Doncs pues vinga. Fins que dius, doncs ah. hi posem en sèrio, no? Escolta, amb ells ens acomiadem, però abans voldríem saber on te podem trobar doncs, aquest fantasia d'amor. Bueno, el podem trobar a les botigues digitals, com per exemple la famosa iTunes, no? Sí. Uh, a Bitport, també, i sí? self.it. Sí, senyor. Uh, botigues virtuals, de fet, és el futur, no?, l'internet. Sí, perquè el tema de suport físic està bastant desvalorat uh mhm. -huh. i, bueno, apostem sobretot pel suport digital com, com el segle XXI, no? És que és, és el futur. A, a més, podrem trobar doncs, moltes eh, remescles, eh? eh? des de la mhm, versió de Malbuena. més... Exacte, I, i des de la versió més comercial fins a la més canyera, no, tio? -huh, exacte, sí, sí. Crac, eh, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Cuida't molt aquest estiu, que per cert, què faràs aquest estiu? Aquest estiu, doncs mira, aniré a Salou, cap de setmana, una fem a fer mal per, per Tarragona. Sí i poca cosa més perquè treballo. I molta festa. I, <laughs> i molta festa, sobretot. I, Barbas, una cosa. Digue'm. Eh, M'agradaria felicitar-te, vale? Gràcies. Pel, pel teu programa, sí. que m'agrada molt, el segueixo cada setmana i crec que ets una alternativa, bueno, ets l'alternativa el dents a Catalunya. Gràcies, perquè no n'hi ha més. <laughs> No hi ha per, més. Això, <laughs> per això és l'alternativa. Però espero que hi hagi més, espero que hi hagi ah, competència. És bona es, la competència. Esperem que sí. Una abraçada molt forta, company. Pells. Una abraçada a tu, Barbas. Fantasia d'amor. Fantasia d'amor. Que faràs molt mal. Adeu. <laughs> Adéu, adeu, adeu. cançó destinada a triomfar, un temazo que ja vam tenir l'oportunitat de punxar, per exemple, a Millennium en la festa Incession i que va funcionar d'allò més bé.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 Molt bé, ara mateix, doncs, aquí, uh, escoltant-vos, i de Manresa, una pregunta és de Manresa. De Manresa, sí senyor, perquè tu com eh, escoltes el programa? Com aconsegueixes uh, descobrir l'Incession? doncs aquest any la veritat és que se m'ha facilitat bastant la, la cosa sí. perquè eh, us heu expandit i sí, sí. m'arriba doncs a ràdios locals aquí de, del Baja Perfecte, tio. la veu de Navàs i, i bueno, des d'aquí doncs ho jo, si no doncs és d'internet. Perquè tu fa temps ja que, que ens escoltes, eh? Recordo algun missatge que de, deixaves ja quan, quan eh, fèiem el nostre top 15 amb DJ Quad, eh, tio? Ostres, sí, sí, sí. fa temps ja d'això, eh, tio? Uns quants, ha plogut bastant senyor. Molt bé, tio. Uh, quina valoració faries del, del programa, d'aquesta temporada? Com, com l'has vista? Doncs, a veure, jo per mi ha sigut de... Com, com hem dit ja fa temps que l'escolto, per mi ha sigut de, de les millors, uh mhm. -huh. sobretot per la secció d'en Sergi, que la veritat és que m'encanta. És amb la que et quedaries, no? Potser? Sens dubte. Sens, sens dubte. dubte. La veritat és que sí. M'agrada el dance i i és, la trobo molt interessant. Trobes a faltar alguna coseta a l'Incession? Quina suggerència ens donaries per la temporada que ve? veritat, potser una mica, escoltar una miqueta més de màquina. Una mica més de màquina, eh? Sí. Fa, fa cosa de dos anys que la pot abandonar i ens la demanes, eh? Sí, la veritat és que sí. No, la veritat és que algun dia tenim alguna... pensat alguna festa Remember de màquina, no? Eh, igual que fem cada mes, doncs fem el, la Remember de música dents, doncs també ens agradaria fer una Remember de màquina i jo crec que, que la temporada que ve, si més no, una setmana l'hauríem de fer, no? per demanar no em quedo pas curt. Aquí ja està. Molt bé, doncs, eh, i el dents com el veus, tio? pues, una mica espantat, perquè sí. veig que cada dia, doncs, eh, per lo que comenteu, els que ja enteneu, costa més de trobar bons temes. Exacte. Però, però bueno, què hi farem, no? No podem pas lluitar contra el destí. No s'hi pot fer res més. Escolta'm, Riley, que aquest estiu què? Com el passaràs? treballant bastant, mirarem de marxar uns quants dies de vacances, però, però de moment treballant. Te'n vas fora del país? Mm, no ho tinc previst. No ho tens previst, per aquí? Eh, no, no ho descartem. Molt bé. Però de moment estarem per aquí. Doncs a veure si surt alguna bona oferta i te'n vas cap al Carib, a algun lloc d'aquests, tio. <laughs> molt bé, cuida't molt i ens veiem a setembre. Ens escoltem, una millor dit. Abraçada, doncs. Una abraçada. Vinga, maco. Adeu. La veritat és que no tenim temps per més. De seguida truquem en Sergi. Teníem, per exemple, pendent la trucada amb en Gerard Tren, que ens escolta també cada setmana però eh, no ha estat eh, possible contactar amb ell i de fet tampoc tenim mm, temps material per, per parlar gaire més estona. O sigui que ho deixem aquí. Eh, nosaltres, res, fem una pausa de res i parlem amb en Sergi, que serà la darrera trucada d'aquesta temporada. Aquest és el novè aniversari de l'Incession. Sonava aquest tema de Mario Bersin, un tema que també té punxat aquí. Això es diu Special. Special. InSession Session també a internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara, amb més qualitat. Ara, amb més qualitat. www.insession.es L'Incession també al Facebook. Fes-te'n fan. Uneix-te a incession.es barra Facebook. Nosaltres anem a fer aquesta darrera trucada de la temporada. La volem dedicar al nostre amic tan especial amb qui parlem cada mes i que ens explica històries super interessants. Fa el Cultura Friki, és en Sergi. Sergi, què tal, com estàs? Per això de friki, cultura friki, diguem-ho bé, no? Cultura d'ens, Cu bé, bé. Cultura d'ens, exacte. Bé, bé. Què tal, què com tal? estàs? Bueno, passant calor, com sempre. Corrant encara o què? Sí, sí, sí. Aquest, aquest any poques vacances agafem. Perquè com, com se presenta l'estiu? un estiu més, sincerament. <laughs> No, no hi ha massa història. Molt bé. El que passa és que, bueno, a veure si desconnectem una mica i de cara al setembre doncs, podem a ah, tornar amb les piles carregades. Perfecte. Uh, què t'anava a dir? Sonava de fons aquest Loco, un tema del un nou mm tema que, que, que t'encanta, no? A mi personalment sí, no sé tu. A mi també, a mi m'encanta també. El vam presentar fa dues setmanes i el tornem a fer sonar eh, per tu, tio, perquè et dediquem aquests eh, darrers minuts Gràcies, gràcies. La veritat és que, bueno, jo sempre sóc l'últim, però mira, millor, millor ser l'últim que no, lo, no sé mai res. Lo bo es fa esperar, tio. Va, això diuen, però no sé jo. T'hem deixat ja. per això. Yeah. No sé jo, la veritat és que el nivell del programa és altíssim <laughs> i ja només participar ja és tot, ja és tot, per mi és tot un honor. Escolta'm, Déu-n'hi-do quina, tempo, quina temporada que hem tingut eh, de, de Cultura Dents. Hem tingut uh, Scooter, King, eh, van fer la història de Millennium, també van fer el nostre Back to Millennium particular. Déu-n'hi-do, sí. no, tio? Que... Sí, la veritat és que ha sigut un... Ha sigut estat mogudet, mogudet, mogudet, la veritat. Ha sigut la, la segona temporada, bueno, la primera va ser mitja temporada, però bé, bé, la veritat és que molt bé. Molt bé, molt bé. Amb, amb quina quedaries de tots els cultures que hem fet aquesta temporada? Bona pregunta, però li tinc... A part del de Milkin, que ha sigut bastant, bastant emotiu, en el sentit de que, bueno, eh, tot el que parles, no? una persona que acabava de, de deixar-nos i tal, i també algun, algun secret d'aquests que no t'agrada acabar de revelar, però bueno, ho has de fer, no? I també pues, el de Millennium, perquè em va portar records bastant, bastant, bastant, bastant, bastant profuns. Molt bé, Sergi, no sé, per la temporada que ve que ens prepares? Perquè eh, segueixes amb nosaltres, no, tio? Bueno, no sé, haig de parlar amb el jefe de l'Incession i si em renova el contracte. <laughs> bueno, no hi haurà problema. Això és com en Guardiola, ja ha paraulat eh, una renovació i, i es farà, es farà, no hi ha problema. Bueno, jo en principi sí, seguirem una, una temporada més. Uh mhm. -huh. mm, i bueno, eh, ja saps que a mi no m'agrada avançar grans coses, m'agrada treballar el dia a dia, eh, jo normalment pues, el penso de més vençut, dos mesos, començo a preparar el que seria l'escultura i no puc avançar gran cosa, l'únic que et puc dir és que es continuarà treballant amb les mateixes ganes que fins ara, uh -huh. intentant descobrir, que l'audiència descobreixi tots aquests secrets que aquest món del dance o de la música electrònica més comercial eh, ens, ens depara, i bueno, que només puc animar la gent que ens escolta pues, doncs, a, a que sintonitzi, sigui analògic o digitalment el programa i que continuï escoltant-nos pues, fins, que, fins que toqui. Molt bé, Sergi, doncs tanquem amb tu aquesta temporada, novena temporada, 9 anys d'Incession. L'any que ve doncs, farem 10 anys i evidentment els volem celebrar amb tu, tio. Pues és tot un honor. Cuida't moltíssim, que vagi molt bé l'estiu i marxem amb un altre tema del Manian. Sí, sí, un altre sí, nou. Veritat. Sí, bueno, no podia despedir-me, potser, potser no sé, de lo millor dintre del meu contracte nou uh -huh. hi, ha, hi ha alguna, <laughs> alguna sorpresa, però no m'agradaria marxar sense recomanar un, un tema que de veritat que està en el que són els fòrums i la comunitat d'internet està, està fotent molt de mal, sí? que és aquest Fall in Love. Què ens pots dir d'aquest tema, ja per no tancar? Diré, no us diré res, perquè ja que sóc l'últim i queda tot un mes, doncs ho deixaré en suspens. <laughs> Només et dic una cosa, Barbes, i a tota l'audiència. Digue'm. Fixa't en la vocal que possiblement et, et, et serà familiar. Molt bé, tio. Eh, doncs ens deixes amb, amb l'intriga, amb el suspense eh, de, de final de temporada, eh, eh, amb el típic continuarà. No? Eh, efectivament. Molt bé, perquè que quedi clar que continuarà, l'Incession continua una temporada més, recolzant la música que tant ens agrada, la música d'Ens, i en Sergi doncs, és un dels nostres protagonistes d'aquest programa de ràdio. Cuida't molt, que vagi molt bé l'estiu i ens veiem doncs, a mitjans de setembre, ens escoltem bueno, a principis d'octubre, en tot cas, que mm, el poc de vacances que puguis tenir, que vagi molt bé i escolta'm, mm, en res passem llista. Doncs pues així sigui. Moltes una abraçada. Gràcies per, per tot, ja saps que no sóc una persona una mica rara, però aprofito per donar-te les gràcies per poder per poder col·laborar doncs, amb aquest, amb aquest pro projecte i sobretot doncs, per la labor que estàs fent, que la veritat és que es nota i, i és, la comunitat jo crec que t'ho agraeix. A tu, malparit, cuida't molt. Marxem amb aquest Fall in Love. Adeu. Gràcies. Incession amb DJ Barbas. Amics, amigues, no hi ha temps per més. Nosaltres tanquem aquí el nostre novè aniversari, tanquem la nostra temporada. No abans sense agrair a tots els que feu possible aquesta història que es diu Incession. Des dels que escriviu al Facebook, des dels que envieu emails cada setmana, des dels que us acosteu a saludar sempre que en teniu l'oportunitat. Passant també per als nostres col·laboradors, com són uh, eh, Ciculant, Dream Guardians, Sergi, DJ Jose, etc etc. Gràcies també als nostres col·laboradors espontanis, com per exemple uh, en Rubén Teixeira, en Sergi Tomàs, en fi, tots els que aquesta temporada ens heu ajudat. I gràcies a totes les emissores que ens donen suport i que ens emeten cada setmana en el seu dial. Ah, i sobretot gràcies a una fantàstica discoteca com és Millennium, que aquesta temporada ens ha ajudat una mica més a tirar endavant tota aquesta música que tant ens agrada. Marxem amb el tema que per mi ha marcat la temporada. És l'himne del nostre programa, és el Harry Up. Soc Digi Barbes, que siguis molt feliç aquest estiu i ens escoltem en res, que setembre està a la volta de l'esquina. Que vagi bé, adeu, una forta abraçada. Sempre In session. experience we go through. també a internet. Escolta tots els nostres programes en qualsevol moment a través del nostre podcast. Ara, amb més qualitat. Ara, amb més qualitat. I... www.incession.es